بابی بیست و دو سپس فرشته به من دریای آب حیات را نشان داد که از تخت خدا و بره یعنی ایسا جاری می شد. دریا مثل شیشه صاف و شفاف بود و از میان جای کوچه شهر می گذشت. در هر دو لبی دریا درخت حیات می روید و آن دوازده بار میوه می داد یعنی هر ماهی سال حاصل می آورد. баргҳои дарахт барои шифо ёфтани халқҳо дармон буданд инак дар он ҷо ҳеҷ лаънате намешавад тахти худову барра дар шаҳр меистад ва хизматгоронаш ба ӯ хизмат хоҳанд кард онҳо рӯи ӯро мебинанд ва бар пешонии онҳо номи ӯ навишта хоҳад буд дигар шаб намешавад ва нури чароғу офтоб ба онҳо дар кор намешавад چونکه خداوند خدا بر آنها نور خواهد پاشید همین طور آنها تا ابد پادشاهی خواهند کرد فرشته به من گفت همه آن که دیدی و شنیدی باوری ناک و حقیقت است خداوند خدایی که به پیغمبرانش الهام می بخشد فرشته خود را فرستاده است تا به خدمتگارانش نشان دهد که به زودی чӣ бояд рӯй диҳад бингар мегӯяд исо ман ба зудӣ меоям хушбахт аст касе ки ба суханони ин китоб итоат мекунад ман юҳанно ҳамонам ки ин чизҳоро шунидаму дидам баъд ба назди пойҳои фариштае ки ба ман ин чизҳоро нишон дод рӯй ниҳода саҷда карданӣ шудам аммо фаришта ба ман гуфт ист ин корро накун ман ҳам мисли туву бародарону хоҳаронат мисли пайғамбарону онҳое ки суханони ин китобро ба ҷо меоранд хизматгор ҳастам танҳо ба худо сажда намо сипас ӯ суханашро давом дода гуфт суханонеро ки дар ин китоб навишта шудаанд пинҳон накун чунки вақти иҷро шуданашон наздик аст бигзор бадкор бадкорияшро و شخصی بدخلاق بدخلاقیش را دوام دهد. بگذار راست کار راستکاریش را دوام دهد و شخصی پاک پاک بماند. بینگر می گوید ایسا من به زودی می آیم و با خود مکافات می آرم تا به هر کس موافق کارهایش سزا دهم. من اولین و آخرین ва оғозу анҷоми ҳама чиз ҳастам хушо онҳое ки ҷомаҳои худро мешӯянд то ки ба хӯрдани меваи дарахти ҳаёт ҳақ дошта бошанду аз дарвозаҳо ба шаҳр даромада тавонанд аммо сагфитратон ҷодугарон онҳое ки бадахлоқиҳои ҷинсӣ мекунанд одамкушон бутпарастон ва онҳое ки фиребгариро дӯст медоранд берун аз шаҳр хоҳанд монд ман исо фариштаи худро фиристодам то ки ба ҷамоатҳои имондорон дар бораи ин чизҳо хабар диҳад ман авлоду вориси шоҳ довуд ситораи дурахшони субҳ ҳастам инак рӯҳи худо ва арӯс ба исо мегӯянд биё бигзор ҳар касе ки мешунавад гӯяд بیا بگذار تشنه آید هر خواهشمند آب حیات را رایگان گیرد من هر کسی را که سخنان این کتاب را می شنود آگاه می کنم اگر کسی به آن چیزی ایلاوه کند خدا به وی بلاهای را ایلاوه می کند که در این کتاب نوشته شدند همچنین اگر کسی از سخنان این کتاب چیزی کم کند худо вайро аз дарахти ҳаёт ва шаҳри муқаддас ки дар ин китоб тасвир шудаанд бенасиб мегардонад шоҳиди ин чизҳо мегӯяд бале ба зудӣ меоям омин биё исои худованд бигзор файзу баракати исои худованд ба ҳамаи шумо бирасад